goi mailan ingon girenarik, eh, bulegoarekin egin genuen, frantziako beste ekipa guziak azkartzen ziren, eta gure helburua zen uh, eh, goi mailan aritzea eta inposatzea pixkat. Horrez gero, baienako nesken ekipa eh, egituratzea eta azkartzea mm, behar behar ezkoa zela errandizkiego bulegoari, eta ez gira bat entzuna izan, eta ez zutek kontutan hartu hori dena. Ondorioz, ezin dugu behar behar den bezala lan egin eta beraz arriskoak hartzen ditugu uh, eh, haste buruz guzietan. Eta zein da ondoko urratxak partida hori zen uh, Frantziako mm, Kopa. Beraz ondoko partidak seituko dituzute ala ere, do ze joa jerarekin hariko ziste, ze espero duzute boikot eh, horrekin? Espero dugu pixkat, bedea entzuna izaitea, bulegoarekin uh, eh, aheman bat behitz sortzea, eta uh, ahemanak uh, eh, obetzea uh, eh, berekin, eta gero uh, behar dugu uh, soluzio bat uh, atsemanko. Ezin dugu uh, urte guzia egin uh, iru lehen lehorekin bakarrik, behar dugu lan egin gure aldetik ere, baina behar dira soluzioak atxeman. Ber Bermailan egoiteko sedearekin beti edo jautsi behar da Ez, eh, guk nahi duguna, goi mailan eh, egoitea da. Zuk da, eh, horrentzat e, guk dituko entrenatzea segituko dugula, eta be, dudan da bezala, goi mailan egoiteko eta albezain plaza hartzeko ere. Zein dituzute eskasiak edo zer behar da, ara erraiten zenuten, eh? ba, dituzutela gazte batzuk, baina gazte gidila, ez direla bortxaz goi mailarako einean edo prestakontzan, zer egin behar da hori dena edo oreka hori berriz atsemaiteko, jokalari handi hainitz galdu baititu zute, berriz eh, ekiparen sanotasuna kausitzeko. Eraz, eh, aurten eh, zaila izanen da, ezin dugu, ezin ditugu neskak dinarazi, sobra berant da, eta neska hainitz galdu ditugu, sai galdu ditugu or, joanen urtetik, beraz, soluzio bakarra gaur egun, da azkar entrenatzea, eta gazteak pixkat formatzea, baina horren dako hainit izan behar gira entrenamenduan eta behar dugu denbora. Ezin dugu hori eh, egun batez egin eta horregatik dugu eh, tolosaren kontraz ez eh, jolastea erabaki asb arduradunei ardurak hartza galdeite uzute, baina ere Baionako etxeak eta bai ere aviron Baioneko ekipari ebe kontutan ardezaten zientzailtasunak ebe Baionak ukandezan eh, nesken goi mailako talde bat ere. Bai, guk galde egiten duguna da laguntza eta denen laguntza, eitugu aheman onak denekin, baina uh, eh, orrentzat denak lan egin behar dute eh, gure helburua lortzeko. Ez da bakarrik uh, lana, gure lana da ere, eta denak ber, eh, ber elburua balin badugu, eh, pentsatzen dut, martxatzen aldela.